Eguberriko bilanen tarte honetan nazioarteri lehio bat irikitzin diogu goizontan eta Israel eta Amazen arteko gerlaz mintzatu behar gara eta hortarako Ane Irazabal Euskal Telebistako kasetaria gomidatu dugu bera orain Alemanian bizi da baina bai Palestinan eta baitere Egipto bizi izan da egunon Ane? Egunon bai Urriaren zazpian amazen erasoa, amazen erasoaren ondotik Israelek abiatu duenari, zuk ze hitz jarriko zeniake? E, nik uste dagoeneko ez dagoela zalantzarik, ez? Genozidio baten aurrean gaudela. Ez dago, honi ezin zaio jamasen aurkako gerra deitu. Hau, zigor kolektibo batetik arago doa. Eta, eta nik uste dut honen ondorioak amarkada luzez ikusiko ditugula. Aipatzen zenuen e, genozidioa, normalki genozidio batek e, badu edabideetan oi hartzuna handi bat Kasu hontan, eh, zer da ikusten duzu edabidin aldetik, batez ere mendebaldeko edabidin aldetik gara merko genuke ez? Bueno, nik uste dut, em, e, urtarriaren zazpiko jamasen erasoaren ostean, mobilizazio handia egon zela mendebaldeko edabideen partetik, gehienek Israelera bidaiatu zuten, eta e, gero gazaren aurkako bombardak eta kasi zirenean, ba, nik esango nuke atentzio mediatikoa oso, oso handia izan zela batez ere lehen asteetan e, zer gertatzen da? E, denbora pasatzen den einean eta hau gatazka guztietan gertatzen da, e, mundu mailako beste albiste batzuk garrantzia eskuratzen dute eta e, nolabait e, gazarekiko orain arte egon den atentzio mediatikoaren insistentzia jeitxe egiten da. E, eta hau da une honetan arriskurik handiena, ez? Piskat e, e, e, bultzatzea ikusten ari garen sarraskien aurrean pixka bat narkotizatuta sentituta. Hau da, palestinarrek behin eta berriz esaten dutena kontuz, ze hau da guk pairatzen dugun arriskurik handiena agian, ez? Ahantztura. Eta gero badago beste puntu bat, eta da, bai Israelek eta baita Egiptok ere, sarrera ukatu digutela nazioarteko kazetariei. Guk gure kasuan, nirean adibidez, e, Israelen eh, 2008ko eta 2008ko gerrak gazatik kubritual izan dituen, gazatik bertatik. Orain hori ezinezkoa da, eta eh, gertatzen ari denaren berri daukagu, ba, haien bizitza arriskuen jartzen duten palestinako gazako kazetariai esker. Orduan, e, nik esango nuke mendebaldeko edabiden e, eh, kobertura Mm, ez dakit nola esan, ez dela oso... E, Ez duela jarraipen handirik izan, edo ez duela e, izan beharko lukeen jarraipena izan. E, Israelek e, jamaz dezagertzea nahi duela dio, eta justifikatzen du bere erasoa horrengatik. Zure ustez hori da benetako bere azken xedea? Ez, ez. Eta gero gainera, e, jarri gaitezen pixka bat Israelen mentalitatean. Edo e, Israelgo herritar ba-, batek pentsa dezakeen e, ideia horretan, ez? E, demagun, e, Benjamin gobernuaren mezu hori erosi duela, edo mezu horretan sinisten duela. E, jamasen, lider militar guztiak, gazan bizi diren lider militar guztiak akabatzen badituzte ere, eta ez da hala izaten ari, baina gehienak akabatzen badituzte ere, jamas ezin da e, palestinarren kontzientziatik, mentalitatetik, proiektu politikotik desagertu. Hori, <laughs> este, eta are gutxiago eh, ikuspuntu militar batetik. Eta beste alde batetik, e, argi geratzen ari da egunez egun hori ez dela funtxean Israelen e, proiektua. Eta zein da, bere proiektua? Ez dakigu, baina ikusten ari garen e, pausoak edo zeinuak aztertzen baldin baditugu, e, iritsi gaitezke e, ondoriora nolabait berriz ere gaza berrokupatu nahi dutela. Eta mila bederatzerun da berrogeta sortzian egin zuten bezala, beste garbiketa etniko bat indarrean dagoela. Eta Israeli gehien gustatuko litzaiokeena izango litzatekeela palestinarrak Egiptora kanporatu edo beste herrialde arabiar batzuetan leku aldatu. Hau, Palestinarrek eta gazako herritarrek argi daukate ez dutela onartuko, ez dutela beste nak babat nahi, eta beste alde batetik, Egiptok, Jordaniak eta beste hainbat herrialdek argi utzi dute ez dutela hori onartuko. Baina, egiten ari direna dira, desplazamentuak, hau da, e, e palestinarrak indarrez derrigortu haien etxeak ustera, eta poliki-poliki, desplazamentu horrek guztiak egoaldean pilatu eta kontuan izan behar dugu, gaza dagoeneko, e, oso, oso, oso zerrenda txikia dela, bi milioi pertsona bizitzirela, eta eta guztiak egoaldean pilatzeak ba izugarrizko krisi humanitarioa eragin duela. E, zuk mundu arabiarra ezagutzen duzu, errandiazun bezala, bueno, ba, Egipto bizi izan zara, e, Palestinan ere bai, herrialde horietako, eta Jordania, eta herrialde horietako herritarrek e, nola bizi dute eraso hau eta beren e, eh, gobernuerekiko ze sentazio dute, ze sentimendu dute? Bueno, kontuan izan behar dugu, Palestinako diaspora munduko diasporarik handiena dela. Eta eh, ekialde hurbileko herrialde askotan, errefuxatu palestinarrak asko direla. E, Siriaren kasuan, Libanoren kasuan, Jordaniaren kasuan, Jordaniaren kasuan, eh, kasuan populazioaren erdia baino gehiago dira e, palestinarrak, palestinako errefusiatuak. Eh, tokian tokiko desberdintasunak dituzte, herrialde batzuetan herrialde horretako herritartasuna eskuratzeko aukera izan dute Libanoren kasuan apatridak dira, baina e, palestinarren ganako elkartasuna oso handia da, bai, errefusiatu palestinarren artean, baita bertako herritarren artean ere. Zer gertatzen da hor, zatik eta handia dagoela, gobernuen eta herritarren artean. Ze, e, erregimen gehienek, historikoki palestinaren hauzia, e, palestinaren okupazioaren aurkako borroka, erabili dute politikoki palestinaren alde daudela esateko. Baina gero funtsean, momentua iritsirenean ez dute ezer egin palestinaren alde. Beti kolaborazio handiak izan dituzte Israelekin. Orduan, hipokresia handia egonda e, historikoki ekialde hurbilan egon diren erregimen edo diktadurekin ahotsez edo aldarrikatzen zutelako gu Palestinarekin gaude, eta palestinaren erresistentzia defendatzen dugu, baina gero, Israelekin akordio historikoak sinatu dituzte. Anira Zabal, nahi nizuke galdetu baita ere, Israelen bertatik eta Israel darrek nola ari diren e, egoera bizitzen zer ikusten dute, zer sentitzen dute pasatzen dela palestinan da gaza momentu ontan? Bueno, e, zaila da Israelen, Israel darren e, inguruan hitz egitea gauza korokortuz, ez? E, egia da, azken urteetan Israel gero eta gizarte eskuinago bat, erligiosoago bat, radikalago bat bilakatu dela. Baina badago, eh, populazioaren sektore handi bat oso-oso kritikoa dena netan jurekin, duela eriabete batzutatik kalean egon dela adibidez netan juren justizia erreformaren aurka, eta orain adibidez, telabiden batez ere, ba, suetena eskatzen dutena, edo ba, baitutako pertsonak aske geratzea e, eskatzen dutena. Orduan, e, derrigortzen da, nahi, nolabait eskatu nahi dioten, netan jajuri ba, e, negoziazioak berriz ere abiaraztea, oraindik ere baituta dauden pertsona horiek, ba, aske, aske gera daitezen. E, hor gizartea oso banatuta dago e, Israelen kasuan, badago populazio bat, sionista izan arren, laikoa eskertiarra dena, bi estatu erin irtenbidea babesten duena eta gehien bat telabiben eta inguruetan kontzentratzen dena, baina ezin dugu ahastu Israelen populazioa gero eta radikalagoa dela. Eta nik esango nuke oraindik ere Netanyahuren eh, estrategia politikoa baino ideia erradikalagoak abesten dituztera, askotan e, eh, netan jajuren koalizio gobernuko, ba sektore esan guen genuke fundamentalistenek islatzen dutena. Memintun den Alemanian bizizarazu eta bitxi egiten zaigu Alemanian nola debekatzen diren palestinaren aldeko elkarretaratze guztiak. Nola, nola ikusten duzu Alemaniako gizartea gai honekiko? Ba oso tristia izaten ari da, ze badago horrelako histeria antzeko bat, pare, e, eh, mm, nola baita, Alemaniak erakutsi duena urriaren zazpitik da, ez dela gai gatazka hau, eh, gatazka honi aurre egiteko modu politiko heldu batean. E, nik esango nuke, e, botere politiko guztia, alderdi politiko guztiek erakutsi diotela babesa Israeli, hemen e, gazako genozidioa salatzea antisemitatzat jotzen da, gehien bat mainstream mediatiko eta politikoaren partetik, eh, ez dira gai esateko eh, gazan gertatzen dena eh, sarraski badela, eta nolabait horren atzean egongo litzateke Alemania kolokaustuaren ondorioz sentitzen duen eh, erru historikoa. Eh, nolabait esaten dutena da Israelen segurtasuna Alemaniaren zat estatua fera badela, haiek Israelgo eh, judu guztien eh, bizitzaren ardura sentitzen dutela. Baina e, egia da urteak pasatzen diren gero eta zailagoa izaten ari dela Alemaniaren partetik Israelen politika asko justifikatzea. Eta Israelen politika askoren alde egotea. Eta hori izango da e, datozen amarkadetan erronkarik handiena. Ze aurre egin beharko diote egoerari. Aurre egin beharko diote palestinarren aurka e, Israelek eh, bai gazan, baita zizgordania okupatuan, baita Jerusalemekialdean egiten dituen e, garbiketa etniko politikoei. Eta ez dira gai hori aurre egiteko. Eta palestinako herritarren ahotsak isilaraz egiten da. Egiten dira, baina ez bakarrik palestinako eh, herritarren ahotsak baita e, antizionistak diren juduen ahotsak ere. Eta hor ikusten ari gara nola esan, eh, kantzelazio kulturala, ikuspuntu askotatik, eta hori oso arriskutsua da. Ba, ane irazabal, mila esker, eta hurrengo bat arte? Zuei, gero arte.